Tombeo da Brian E. Drake En nia urbeto esas un de la maxim antiqua tombei en la lando, ma malgre to un de la maxim moderna. Ol esas ne simpla tombeo, ma vera necropolo – La urbeto fondesis du mille sisecente quaradece du, e presque quic habitanti comensis mortar. La fondinti maxim sagace selectis la somito di colino larga ed alta por sepultar lia mortinti. Altri posabus ibe circo, od urbodomo, o mem domego por et celabus fore la tombeio in tenebros angulo manio fondinti ne tale agis li fiere posis nia tombeo tam proxime possible la cielo quasi por dizar ien nia homi qui ja iris mi voie al trono nia urbetto esis ed restas micra apene plus granda cam villaggio ma omno homi esas mortiva et trale iarcenti la tombeo crescis crescis tel nun o lesas plu populosa cam New York, London, mem Colcata. Ma ancore ol restas sur suo colino, ol ne proprigas plus a territorio, ne evictas la vivanti, por complesar al mortinti, ma calme gentile acceptas omnu qua demandas in iro. Quale? Nia fondinti essi sagazzo homi, lia succedanti essis ne min pensema li vidis che la urbeto crescas circum la colino, che homi mortas om nadie, che la tombo colino ne esa sen limite larga, ma olva altagi, olva profundagi. Yes, per creiva salto ta sagazzo urbestri decidis che, se la tombeo ne povas crescar ad extere, ol mustas crescar ad infre. Doli excavis li creis enorma shakti e plantatis la cadavri cum fasci, l'una sub l'altra, la plu olda supre, la plu nova sube, profunde e sempre plu profunde. La ter fortificuri atingis vasta proporzioni, ne compreneblo complexeso. Elia ingenio ne sondis nur sub terre, pro che singla mortinto besonas livar sua propra marco ne e sur le terro, sua stampo perpetua an eterneso, la tombala petri springis ad supre, l'una sur l'altra, com marmorala bambui. Monumenti divenis turmi, mausolei divenis per aggiuntita chambri ed etagi, ciel scraperi, tilce che olti extensi super l'arbori, perdi sue nubi. Escefadi omnubi supportas ta structuri ed alta ed bassa, quale araneo retto, et trazza tello metal sinuifas trotuari, ped voietti por traoranti e visitanti. Ula mortinti vartas dumiari por sua plassi in ta metropolo di morto. Vivanti pagas ricagi, subornas funzioneri, minnazas officisti por ganar prefereso nam omnu desiregas enirar nia tombeio, pos morto. Sen dubite ni residanti local juas che homi venes, ni solicitas visitanti, e multa turisti venes omnadie, promenas delicate la stretta trottuari, regardegas ad supre od ad infre frappate da timo. Esas vera che pos funero quelca trauranti revisitas la tombi di sua amati, esses anche vera che ni residente ipsa ne ofte eniras la tombeo. Ni preferas regardar ol distante, de la vesta ponto o forsan del mais agri, qui crescas trans la rivero. Cande amici o parenti venas e desiras visitar la famosa tombeo, ni ductas li a la pordego e vartas exterre. La necropolo esa sempre plena de homi, vivanto homi, e malgreto esa sempre silenzosa. La nura sono in tal loco esa la susurrado dil vento inter la petra turmi, en la senfunda shakti. Strange, visitanti rare visitas du foie ma la tombeo ne demandas visagi conozata. La granda turmi picas la cielo, desaparas en nubi. La shakti decensas preter palas padaganti ad en nigra obscureso. La esce fadi envelopas omno in sua retto. La mortinti jatsas, expectas nulo. Lo tombeio vartas omno.